Biarriztarren bizi kalitate ona segurtatzeko hainbat neurri hartu ditu Michel Benak auzapezak. Dio, ala itzeman zuela kanpaina denboran eta aurrekondu zehatza kondutan harturik, hemendik agintaldi bukaeraraino eraman beharreko lanak zerrendatu ditu Michel Benak. Des trottoirs, des chaussées, tout ce qui concerne aussi euh, les déplacements, la mobilité, euh, ce qui concerne aussi la qualité énergétique, tout ça c'est la ville au quotidien, tout ça c'est un plan de gestion à plusieurs volets. Eta erran bezala, Iganeko ezingo da autozibili biarritzeko zentroan. un périmètre au centre-ville de 8h du matin jusqu'à 13h, bah, les voitures n'auront pas leur place. Euh, ce sont d'autres types de déplacements qu'on pourra faire euh, en vélo, déplacement doux, à pied, euh, les gamins qui pourront courir dans le centre-ville, du roller pour ceux qui ont envie, envie d'en faire. Maiatzaren hiru finkatu dute autoei debekatzeko lehen igande goiza. Azpimarratu du ere Michel Benakek, estatuaren diru laguntza kapaldurik ere, biarritzen egin ohi diren kultura arloko itzordu guziak mantenduak izanen direla, naiz eta ondoko herrietan beste autu bat egin. Elkartei emaiten zaizkien diru lagun laguntzak desberdinki banatzea erabaki du aurten, modu orekatuagoan banatzeko, bainan aurrekondua aintzineko urteko bera mantentzen du.